Ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka ta ya ji Kano. Sau sarkin Kano. Ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka sai ya ji Kano. Kau san Kano. Ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka yaro mai sa mata turo mai hana yara dabo ruwa mai kashe wutar da za ta shigo nan kano ka cika sabon gabas ka zama karfe takwas mali ya sai addu'a ka zama ba wani raga kai askar bangare ka zama lullun furar taraji jirgin gabas ka shi muje je shafo biyar karkashi ka zama fitilar garin ka kai ne mai shamaki ka daji mai bawa masu ji tashi muje je na sarki agaji na gwamna karkar gaji tashi muje je ka zama fitinar kano sannan gatan kano alfaharin yan kano kai dai sarki takwas na ce mulkin yan kano sun tafko sun gudu bar su su je ki gudu da malam muhammadu na mata da kai alama ce ta a gudu Allah ni yayi niyar kai sai ka sha miyar ko ba kayan biyar alama ce ta tafiyar da fatan mun jiya ayoyi sun zaka hadisai mun biya Allah ke karfa mulkin bawa in yayi domin in yayi niyyar kai sarkin duniyar ko kowa za ya ci kashi dai kai yayi niyar zan san wani yunkuri ko kuma wani yarshe sabon sarki ka kyala barna ta ta hauhawa talakawa sun gano talakawa sun gano talakawa sun gano talakawa sun gano Zamani ta a can sane, ta wuce a nan sane, tashi fa isar sane, kiwa karfin sane, damo na dajin sane, a guri idan ya yi fage. ta zanyi baya alam tsunami ta ja baban da baya za ta kuma yi ta da dajiran lami ta zanyi baya zo ta kuma yi kano ankar sarkin kano share sarkin kano basar sarkin kano mantas mai hasara iyaka ta yi kano Allah ne ya yi haka. Ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, batar sarkin Kano, mantas mai hasara iyaka ta yi Kano. haka bankar sarkin kano share sarkin kano bashar sarkin kano mantas mai hasara iyaka ta yadda kano kowa dole ya ba haka Allah ya samu dace amin